Rekao je uzvišeni. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق سامرت نجم الليل Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni. I oni koji ne mogu da nađu sredstva za borbu. Samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni. يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا عنا Poslušajmo sada šta nam kazuje ovaj ashab. Svoj događaj, svoje iskustvo i ono što je on doživio. Da bismo mi sebe na neki način ne uporedili sa njima, jer to je nemoguće. Ni teoretski, a kamoli praktično. Nego da mi pokušamo sebe koliko bilo izvagati. ونهارنا فالموج في بحريهما صفاقوا سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem rano ujutro krenuo i muslimani sa njim, a ja još ništa nisam spremio i rekao sam spremit se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti. To je ono opasno odgađanje na koje čovjeka šeitan navodi. Učinit ću ja. Bilo da se radi o teobi, bilo da se radi o dobrim dijelima, bilo čemu drugom od hajra. صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سياق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم Nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti, pridruži se nama, da ćemo ti utjehu.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 I kako ih je njihova iskrenost sa Allahovom te baraka ta'ala pomoći spasila od propasti. Pa uzvišeni u pogledu toga objavljuje ajete u suri Et-Teube, između kojih jeste i ajet ja ejuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin o vjernici o mu'mini bojite se Allaha i budite uz iskreni ovaj pohod se desio devete godine po hijri u vremenu suše i vrućine u periodu oskudice u hrani i vodi tako da su dva čovjeka polovili jednu hurmu između sebe za one koji ne znaju šta je hurma datula dakle jednu hurmu su između sebe dvojica ljudi polovili zbog velike neimaštine koja je u to doba vladala. Poznati mu Fesir Ibni Đerir Tabari prenosi od Abdullaha Ibni Abbas radijallahu anhuma da je Omer Ibnul Khattab radijallahu anhu rekao opisujući to teško stanje tako da bi čovjek zaklao svoju devu zatim iscijedio njen burak. Znate šta je burak? I to popio. I uzeo što je ostalo za veću nevolju. A Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao o Allahu poslaniće. Zaista je uzvišeni Allah uslišavao dove. Pa moli se za nas. Dovu uputi za nas pa je rekao želiš li to a on mu reče da podigao je ruke i nije ih spuštao dok nije nebo prokapalo pa je dugo pljuštala kiša zatim je prestala napunili su što su imali uzase zatim smo posmatrali kažu ashabi i nismo primijetili da je bilo kiše izvan našeg logora Dakle, samo na to mjesto gdje smo mi bili i boravili, samo je to kiša pala. U takvim teškim uslovima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem do njega su došle vijesti da se velika bizantijska vojska sprema da napadne muslimane. Obično kada bi kretao u vojne pohode Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne bi obznanjivao kuda ide čak bi se dešavalo da izađe na suprotnu stranu iz Medine u pogledu onoga mjesta u koje namjerava otići upravo zbog pete kolone zbog lice mjera, munafika, tih dvoličnjaka, koji su se pokazivali i prikazivali da su muslimani, a u svome srcu i svojim prsima su tajili nevjerovanje. Tako da se neprijatelj nije mogao spremiti ili nije mogao biti obaviješten o konačnom cilju toga pohoda. Za razliku od takvoga postupka, kada je Resulullah a.s. odlučio da izađe sa svojim ashabima na Tebuk, to je jasno oglasio i obznanio. Jer je put dalek. To je put od mjesec dana hoda uzimajući u obzir teškoću kretanja vojske sa svom ratnom opremom i oružjem i njihovim potrebama. Ali Allah, poslanik, alaihi sallatu wasalam, nam ukazuje na jednu blagodat koju mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podario. Pa kaže, nusirtu bir ru'bi mesirate šehrin pomognut sam strahom na udaljenosti od mjesec dana hoda tako da se to u ovome pohodu i ostvarilo tako kada su došli na Tebuk nakon dugog i napornog putovanja neprijatelja na tome mjestu očekivanom nisu zatekli. Zato što im je uzvišeni Allah strah u srca ulio, pa nisu smjeli dočekati Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem sa njegovim ashabima da im se suprostave. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je izašao na taj pohod devete godine po Hidžri u mjesecu Ređepu. Ostao je na Tebuku deset dana očekujući neprijatelja. I kada se on i nakon toga nije pojavio, onda se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća u Medinu u mjesecu Ramazanu. Dakle, Ređep, Šaban i Ramazan. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je podsticao svoje ashabe da se pripreme za ovaj pohod koji se po mnogo čemu razlikovao od drugih samim tim što se trebalo suprostaviti daleko brojnijem i oružjem nadmoćnijem neprijatelju što je trebalo izaći i putovati mjesec dana da se dođe do bojnog polja i što su tada vladale velike vrućine i mnogima se u to vrijeme nije izlazilo tako da su munafici pokušali da iskoriste tu priliku da prošire među ashabima svoju propagandu. Pa ćemo vidjeti i ovom prilikom vas podsjećam i podstićem da se vratite na da se vratite na prijevod a zatim i komentar tefsir sure Teube koja na više mjesta opisuje te događaje koji su se zbili tom prilikom. Između ostalog, munafici su govorili, kao što Kur'an prenosi u ovoj suri, Teubi, La tenfiru fil har. Nemojte kretati u boj po vrućini. Kako ćete izdržati? Kuda ćete? U nepoznato, jer treba pustinju preći. Pored toga što u njoj nema vode, velike su žege. Nemaju se gdje skloniti. I danima se putuje. Pa uzvišeni to spominje i kaže... فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Oni koji su izostali iza Allahova poslanika svojim ostankom kod svojih kuća. Mrsko im je bilo da se bore na Allahovu putu zalažući i metke svoje i živote svoje. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ Govoreći drugima, ne krećite u boj po vrućini. Kul, reci im, Allaho poslaniće, naru džehenneme ešeddu harra Džehennemska vatra je još vruća. Lev kanu jefkahun. Kada bi oni samo znali. Fel jadhaku qalilan wal jebku kathira. Džezaem bima kanu jeksibun. Džezaem bima kanu jeksibun. Zato neka se malo smiju, a neka puno plaću. To će biti kazna za ono što su zaslužili. To je bio odgovor jednima koji su jedne dezinformacije pružali. Ne bili ljude spriječili u njihovom odazivu pokornosti Resulu sallallahu alaihi ve sellem kao što i dan danas vidimo kako ćeš, šta ćeš toliki svijet, toliko to i tako dalje Resulullah ali sato veselam je podsticao svoje ashabe na trošenje i udjeljivanje neki nisu imali ništa praktično ništa ako mi to ikako možemo shvatiti i sebi dočarati. Pa su se i takvima izrugivali munafici. Ta peta kolona, koji se i dan danas izruguju mu'minima, iskrenim vjernicima. Među ashabima je bilo takvih, pa kada ih je podsticao i podsjećao na udjeljivanje na Allahovom putu, Allahov poslanik, ali i selam, a oni kod sebe ništa nisu nalazili, jedan od njih bi izašao u pustinju da sakupi nešto granja, da ga proda i da udjeli od tog svog truda i znoja na Allahovom putu. To spominje uzvišeni Allah i kaže Elem ja'lemu enna Allahe ja'lemu sirrahum wa neđuahum. Zar oni ne znaju da Allah zna ono što oni u sebi kriju i ono o čemu se sašaptavaju? Wa enna Allahe allamu l'gujub. I da je Allah znalac svega skrivenog. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين one koji mu'mine ogovaraju ružno o njima govore zbog toga što oni udjeljuju fi sadakati u pogledu sadake i udjeljivanja toga والذين لا يجدون إلا جهدهم i koji se izruguju onima koji ih smukom daju. Fejesharuna minhum. Sahir Allahu minhum wa lahum azabun alim. I njih čeka patnja nesnosna. Neki su udjelili, došao je čovjek sa puno imetka. Pa rekoše za njega ovaj hoće da se pokaže pred ljudima. Pa dođe i drugi sa puno imetka pa rekoše ovaj hoće da se pokaže pred ljudima. Nije mu nikakav drugi cilj od toga udjeljivanja toliko ga, osim što hoće da se pokaže pred ljudima. Hoće da spriječe udjeljivanje na Allahovom putu i svaku korisnu aktivnost. A onda je došao čovjek sa saob, to je jedna posuda za hranu. Došao je sa nešto malo hrane, ali to je veliko kod Allaha te bareke ve taala, jer taj je donio ono što je imao. Pa kažu za takvoga Inna Allaha la ghaniyun an sa'i hadha. Allahu nije potreban sa ta posuda hrane koju je taj i taj donio. Pa ako dadnu puno ashabi, ovi pokušavaju da ih ogovaraju. Ako dadnu malo ili ono koliko imaju, a opet to je veliko kod Allaha te baraka ta'ala, kažu to Allahu ne treba. Pa uzvišeni te baraka ta'ala objavljuje ove ajete. Zatim, je bilo ashaba koji nisu ništa imali da pripreme za taj pohod. Nisu imali mogućnosti da sebi obezbijede jahalicu, jer pješice se ne može. Pa su dolazili Allahovom poslaniku, alaihi sato i tražili od njega da im on na neki način to obezbijedi, pa da krenu sa golim životom. Pa kada im je rekao Allahov poslanik, alaihi sato ja nemam ničega da vam dam da možete, da vas može ponijeti. Oni se okreću suznih očiju teško im što ne imaju prilike i mogućnosti da se odazovu Allahu te baraka wa ta'ala i njegovom Resulu sallam. Pa to uzvišeni spominje isto u ovim ajetima i kaže Lejsa ala du'afai wala ala al-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج Iza nasahu lillahi wa rasulih neće se ogriješiti nemoćni i bolesni i oni koji ne mogu da nađu sredstva za borbu samo ako su prema Allahu i njegovu poslaniku iskreni ma alal muhsinina min sabil nema razloga da se išta prigovara onima koji čine dobra dijela ono što je u njihovoj mogućnosti Wallahu gafurur rahim a Allah prašta i samilostan je Wala ala alladhina idha ma li litahmilahum ni onima to jeste nema griha kojima si rekao kad su ti došli da im daš životinje na jahanje Kulta la eđidu ma ahmilukum alejih, rekao si im, ne mogu naći za vas jahalice. Tawallau, pa su se vratili. Wa a'junuhum tefidu mine dem'a, suznih očiju. hazenen tužni alla yajidu ma yunfiqun što ne mogu naći ono što bi utrošili ono čime bi se obskrbili za taj pohod to je bilo među ashabima a bilo je i onih koji ma je to bila velika prilika da zarade. Pa su dali nešto što je danas možda za nas nezamislivo. Jer bilo je među ashabima onih pojedinaca koji su bili imućni. Allah im je dao blagostanje, a oni nisu žalili to utrošiti na Allahovom putu. Jedan od tih jeste Osman ibn Affan radijallahu anhu. Prenosi je Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel. Od Abdurrahman ibn Hibaba es Sulemija da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem držao je govor pa je podsticao da se daju prilozi za vojsku za bitku na Tebuku. Potom je Osman ibn Afan radijallahu anhu rekao od mene je stotinu deva sa samarima i njihovim pokrovcima. Dakle, sa opremom. Stotinu deva. To je veliko bogatstvo. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje podsticao Pa je Osman ibn Affan rekao od mene je stotinu sa njihovim samarima i pokrovcima. Koliko je to? Dvije stotine. Zatim je poslanik sallallahu alaihi ve sellem spustio se sa stepenica mimbera i podsticao, pa je Osman ibn Affan rekao od mene je stotinu sa svojim samarima i pokrovcima prenosilac hadisa kaže vidio sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako je okretao svoju ruku čudeći se i govoreći ništa ne može nauditi Osmanu nakon ovoga prenosi isto tako Abdullah od Abdurrahmana ibn Semure da je rekao došao je Osman radijallahu anhu kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem sa hiljadu dinara a dinar to je zlatnik a dirhem je srebrenjak znači hiljadu zlatnika Došao je Osman radijallahu anhu kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme sa hiljadu dinara u haljetku. Tako da je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve selleme opremio vojsku za Tebuk. Ovaj ravija prenosi i kaže Istresao ih je u poslanikovu sallallahu alaihi ve selleme sobu Pa sam vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem kako ih prevrće svojom rukom i govori ne škodi Ibni Affanu ono što uradi od danas ponavljajući to uzastopno. Među mu'minima, među muslimanima je bilo onih koji su imali želju i namjeru da krenu. Ali zadržao ih je ovaj svijet. kada god bi krenuli da se spreme i da krenu u boj, odgađali su to i govorili imam ja vremena. Pripremit ću se ja. Dok ih to nije mašilo i dok im to nije promaklo. kako spominje Ibn Hišam da su na početku među muslimanima bila četvorica onih koji su izostali od toga pohoda oni ostali koji su izostali bili su munafici četvorica onih koji su ostali to su bili Kaab ibn Malik Mirara ibn Rabi'a i Hilal ibn Umeje. To su trojica. I četvrti je bio Ebu Hajsema, koji je kasnije, kada je zakasnio da izađe sa muslimanskom vojskom, sustigao je tek na Tebuku i pridružio se muslimanskoj vojsci. Tako da oni koji su izostali bila su samo trojica o kojima Kur'an govori i o kojima ćemo noćas da kažemo taj njihov događaj. Što se tiče Ebu Hejsemi, došao je nakon što je izašao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem svojoj kući. U Medini ostali samo munafici, njih negdje 70 ili 80. Nad Medinom je ostavio da upravlja Alija ibn Ebi Talib. Ostavio ga je Resulullah, ali sad sam nad, da upravlja nad Medinom. Ebu Hejsem je došao u svojoj kući, vidje svo blagostanje, pokućstva oko sebe dočekaše ga njegove dvije žene a on se sjeti Resula sallallahu alaihi ve sellem i velikih vrućina u kojima je on izašao sa svojima sahabima i onda reče Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa svojim ashabima u velikoj poteškoći a ja u uživanju tako mi Allaha neću vam se prikućiti dok se ne pridružim Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem kada je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam spuštao se prema Tebuku ljudi rekoše eno tamo jednog jahača ide prema nama a Allahu poslanik alaihi sada selam reče budi to ti Ebu Hejseme nadajući se da će on to biti a ashabi mu rekoše Allahu poslaniće Allah nam i jest on Ebu Hejseme Kad je došao do njih, natjerao je devu da klekne, a onda prišao i selam nazvao Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Koji mu reče, bio si se primakao propasti Ebu Hejseme. A ovaj mu zatim ispriča kako je sve bilo s hajrom rekao mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i od Allaha tebareke ve taala mu zatražio dobro. Ali je radijallahu anhu koji je ostao u Medini do njega su došle vijesti munafika kako ga ni zbog čega drugoga nije ostavio Allahov poslanik ali sad selam u Medini osim da ga poštedi pa nije mogao to izdržati nego odma skoči za svoju ratnu opremu i pridruži se Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Kada mu je rekao zašto je došao, reče mu Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem lažu. Zadržao sam te tamo zbog onih koje sam ostavio za sobom. I zato idi nazad i zamijeni me i među mojima i među svojima. Zar ti ne želiš, o Alija, da u odnosu na mene budeš poput Haruna u odnosu na Musa? Jedino što poslije mene nema više poslanika. Tako se Alija radijallahu anhu vratio u Medinu izvršavajući naredbu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kada su prošli pored ili kroz Hijr, gdje je jedan od drevnih naroda uništen i obskrbili se vodom, reče im Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nemojte da biste pili tu vodu, jer su je natočili iz izvora na mjestu je narod bio uništen. Niti da biste je koristili za abdest. Tijesto koje ste s njom zamijesili dajte devama i nemojte ga vi jesti. I neka niko od vas noćas ni pošto ne izlazi sam. I tu noć je zapuhao veliki vjetar, tako da je jednog od ashaba koji nije pozdrošao to naređenje ili to zabranu, odnio vjetar u brda Tajja daleko, daleko od toga mjesta. Mi se ne bismo sada poduže bavili ovim pohodom, osim onoliko koliko hoćemo da progovorimo o slučaju ove trojice, koje je uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala spasio njihovom iskrenošću. Prenosi nam imami Ahmed, od Ubejdullaha ibn Ka'ba ibn Malika koji je bio vodič Ka'bu to jeste jednom od ove trojice koji su bili izostali iz ovoga pohoda bili su bu'mini, bili su iskreni koji je bio vodič Ka'bov kada je oslijepio zašao u pozno doba duboku starost i koji kaže Čuo sam Kaaba ibn Malika da je pričao kada je izostao od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem u pohodu na Tebuk. Poslušajmo sada šta nam kazuje ovaj ashab. Svoj događaj, svoje iskustvo i ono što je on doživio. Da bismo mi sebe na neki način ne uporedili sa njima, jer to je nemoguće ni teoretski, a kamoli praktično. Nego da mi pokušamo sebe koliko bilo izvagati. Da vidimo gdje smo od te iskrene, čvrste skupine mu'mina. Kaže ovaj ashab, nisam izostajao od Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, u pohodima, koje je vodio osim u pohodu na Tebuk. Izuzetak je bitka na Bedru, a za nju niko koji je izostao nije ukoren, jer je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, izišao želeći karavan Kurejšija. Tako da je Allah učinio da se sukobi sa njegovim neprijateljem bez zakazanog sastajanja. Prisustvo sam sa Allahovim poslanikom, opisuje ovaj ashab, sallallahu alaihi ve sellem, na akabi, bejatul akabe, bejatul ridwan, prisega na smrt za ovu vjeru Allahovom poslaniku, alaihi sallatu selam na akabi, zapravo to je bilo na Hudejbija, afen. Na akabi to je bila prva prisega, koga? Koga? ashaba Resulullahu sallallahu alaihi wa sallam u dolasku prije njegovog dolaska u Medinu. Kada smo se uzajamno obavezali na islam, ne bih volio u zamjenu za prisustvovanje akabi prisustvovanje bedru iako je bedr u većem spomenu i poznati kod ljudi jer od perioda akabe onda je tu su otvorena vrata bila širenju islama i hijđra se nakon toga učinila i poznati događaj kako su slijedili. Ono što je bilo vezano za mene kad sam izostao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme u pohodu na Tebuk jeste da nikad nisam bio jači niti je bilo spremnijeg čovjeka od mene u vrijeme kad sam izostao iz tog pohoda. Dakle, nije mi bila isprika neimaština i nemogućnost izlaska. Imao sam tada. Tako mi Allah prije toga pohoda nikad nisam imao dvije jahalice zajedno. A za vrijeme tog pohoda imao sam ih zajedno. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rijetko je vodio pohod a da nije ukazivao na nešto drugo. Dakle ne bi govorio tačno gdje ide, ono što smo prije objasnili dok nije došao ovaj pohod. Vodio ga je Allahov poslanik, alaihi sallatu vaselam, po žestokoj vrućini i uputio se na dalek put preko bezvodne pustinje protiv mnogobrojnijeg neprijatelja, pa je prepustio muslimanima njihovo pitanje u pogledu pripreme protiv neprijatelja. Dakle, svakome je ostavljeno da se pripremi za ovaj pohod saopštio im je svoj pravac koji želi, a muslimana je bilo mnogo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alihi vasallam. Ljudi su mislili koji su željeli izostati za Allahovog poslanika, alihi sallatu selam, da ih on neće primijetiti. Osim da uzvišeni Allah spusti objavu o tome. Allahov poslanik, alihi sallatu selam, krenuo je na taj pohod kada je mnogima bila pogodna hladovina i kada su počeli zriti plodovi. Kada se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Ka'b ibn Malik spremio sa vjernicima, požurio sam da se spremim sa njima, pa sam se vratio i nisam ništa pripremio od svoje opreme, pa sam sebi rekao ja to mogu ako hoću. To je kod mene trajalo dok su se ljudi ozbiljno pripremali, pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rano ujutro krenuo i muslimani sa njim, a ja još ništa nisam spremio i rekao sam spremit ću se poslije dan ili dva, zatim ću ih stignuti. To je ono opasno odgađanje na koje čovjeka šeitan navodi. Učinit ću ja. Bilo da se radi o teobi, bilo se radi o dobrim dijelima, bilo čemu drugome od hajra. Čim su otišli, požurio sam da se spremim, pa sam se vratio i ništa nisam spremio. Zatim sam opet otišao da se spremim, dakle kolebao se. Nije bio odlučen pa sam se vratio i ništa nisam uradio. Još uvijek je to dugo trajalo kod mene dok su oni žurili i utrkivali se u pohodu pa sam pomislio da otputujem i da ih sustignem. A da sam Bog do to uradio, ali mi to poslije, dakle nakon ovoga, nije bilo određeno. Kada bih izišao među ljude, posli Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem ožalostilo bi me da sam vidio samo sumnjive ljude one koje smo znali po njihovom licemjerstvu ili one ljude koji su imali opravdanje za izostanak. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije me se sjetio dok nije stigao do Tebuka. Mjesec dana. Zatim je rekao sjedeći među ljudima šta je uradio Kaab ibn Malik. Čudeći se gdje Šta je s njim? Neobično jer ga zna kao iskrenoga. Zatim je rekao neki čovjek iz plemena Beni Seleme, zadržali su ga o Allahov poslaniće njegova dva ogrtača to jeste blagostanje u kome je a Muaz ibn Džeber reče ružno je to što si rekao tako mi Allaha o Allahov poslaniće mi ne znamo o njemu osim dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to je šutio. Ka'b ibn Malik priča dalje i kaže pošto sam obaviješten da se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo vraćati sa Tebuka. Kod mene se pojavila tuga i jad. I ja sam nastojao da se sjetim laži koju ću reći i da se sutra, to jeste kada oni dođu, izvučem iz njegove srđbe. U tome sam tražio pomoć od svakog razumnog iz svoje porodice. Pošto bi rečeno da Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem pristiže, udaljila se laž od meni. I shvatio sam da se ničim ne mogu izbaviti. Samo iskrenošću. Zatim sam odlučio da budem iskren prema njemu. Zatim je stigao. Kada bi dolazio s puta Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, počinjao bi od mesdžida. Klanjao bi dva rekiata, zatim bi sjeo među ljude. Kada je to uradio, došli su mu oni koji su izostali, izvinjavajući se i zaklinjući se, a bilo ih je osamdeset i nekoliko ljudi, tih licemjera. Pa je Allaho poslanik, sallallahu alaihi vselem, primio od njih ono što su javno iznijeli, i njihove tajne prepustio uzvišenom Allahu. Pa je Allah o takvima objavio Kur'an u kome kaže Ja'tazirune ilajkum idha raja'tum ilajhim. Kad se među njih vratite, oni će vam se pravdati. Kul la ta'taziru. Reci im Allahov poslaniće, ne pravdajte se. Len nu'mine lekum. Jer mi vam ne vjerujemo. Kad ne be'en Allahu min ahbarikum. Allah nas je ovama obavijestio. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah i njegov poslanik će vidjeti vaša dijela ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادِ I vi ćete biti vraćeni onome kojem je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ pa će vas o onome što ste radili obavijestiti. se jahlifune billahi lekum idan kalebtum ilaihim li tu'ridu anhum kad se među njih vratite zaklinjaće vam se Allahom samo da ih se okanite fa'aridu anhum pa okanite ih se innehum riđsun jer su oni pogani وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ i prebivalište njihovo biće džehennem džezaem bima kanu jeksibun kao kazna za ono što su zaradili. Jahlifune lekum li terdav anhu. Oni vam se zaklinju zato da biste bili zadovoljni vi njima. fa in terdav anhum, A ako vi budete zadovoljni njima, fa inna Allahe la yarda anil qawmil fasiqin, Allah sigurno nije zadovoljan narodom griješničkim. Ovo su ajeti iz sure Teube koji govore o tim munaficima. Ovaj ashab sa još dvojicom zahvaljuje Allahu te bareke ve taala na iskrenosti koju mu je dao jer se mogao prividno opravdati pred Allahovim poslanikom ali i selam ali bi u tom slučaju bio u ovim ajetima koji nagovještavaju propast takvih Došli su mu oni koji su izostali izvinjavajući se i zaklinjući se. A bilo ih je osamdeset i nekoliko ljudi. Pa je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem primio od njih ono što su javno iznijeli i njihove tajne prepustio uzvišenom Allahu. Kada sam ja došao i nazvao mu selam, nasmiješio se osmijehom ljutitog čovjeka. Zatim mi je rekao, dođi. Pa sam došao i sjeo ispred njega, a on me upita, šta ti se desilo pa da izostaniš? Zar nisi bio kupio jahalicu? Pa sam rekao, o Allahov poslaniće, doista da sjedim kod nekog drugog mimo tebe od ljudi ovog svijeta gledalo bih da se izvučem iz njegove srđbe sa opravdanjem a meni je data sposobnost govora i riječitosti ali tako mi Allaha znam ako ti kažem danas lažan govor s kojim ćeš ti biti zadovoljan, Allah će sigurno prosuti svoju srđbu na meni. Ako ti kažem istinu zbog koje, će, zbog koje ćeš se naljutiti na mene, ja se nadam izlazu od Allaha. Tako mi Allaha nisam imao opravdanja kao nikad do tada. I nije bilo spremnijeg od mene kad sam izostao iza tebe. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče ovo je istina. Ustani i idi dok ti Allah ne presudi. Zatim sam ustao I do mene su došli ljudi iz plemena Benu Seleme i rekli mi tako nam Allaha ne znamo da si griješio prije ovoga. To jeste, što to učini? Što prizna? Zar nisi mogao da se opravdaš Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, onim što su se pravdali drugi koji su izostali? bilo ti je dovoljno za tvoj grijeh to što bi za sebe tražio oprosta. Kab reče, tako mi Allaha grdili su me tako da sam se želio vratiti pa da sam sebe poreknim. Toliko su na mene navalili. Zatim sam im rekao, da li je ikog zadesilo ovo što se meni desilo? Odgovorili su jeste. Zadesilo je to još dva čovjeka koji su rekli isto kao što si i ti rekao. Rečeno im je kao što je rečeno i tebi. Pa sam upitao ko su njih dvojica odgovorili su mi Mirara ibn Rebija Hilal ibn Umeje. Spomenuli su mi dva dobra čovjeka koji su učestvovali na bedru, a ja sam se mogao ugledati u njih. Dakle, smatram da su bolji od mene. Ja sam krenuo kada su mi ih spomenuli. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam da napomenemo zabranio je muslimanima razgovarati s njima i ta njihova teška situacija potrajala je 50 dana ovaj ashab to opisuje i kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio je muslimanima razgovarati s nama trojicom mimo onih koji su mu se opravdali. Izbjegavali su nas ljudi i mnogo se promijenili. Tako da ja nisam mogao prepoznati zemlju po kojoj sam hodao i ona i ona kao da nije bila zemlja koju sam znao. U takvom stanju ostali smo 50 noći. Što se tiče dvojice drugova, izolovali su se i sjedili u svojim kućama plaćući. Ja sam bio čvršći i strpljiviji, odlazio sam na nama sa muslimanima, obilazio čaršiju, niko nije razgovarao sa mnom dolazio bih Allahovom poslaniku poslije namaza, nazivao bih mu selam i sam sebe pitao miču li se njegove usne. Odvraća li mi selam ili ne? Zatim sam klanjao blizu njega i krao mu pogled. kada bih ja pristupio namazu, gledao je u mene. A kada bi se okrenuo prema njemu, skrenuo bi pogled sa meni. Kada je takav odnos muslimana prema meni potrajao, otišao sam i ušao u vrt Ebu Katade, a on je moj amidžić i najdraži mi među ljudima – Nazvao sam mu selam, tako mi Allaha, a nije mi odgovorio. O kome se radi? O ashabu koji je učestvovao u svim bitkama do Tebuka, osim Bedra, a ona dvojica i na Bedru. Učestvovao u svim bitkama sa Allahovim poslanikom, ali sada selam. Nije mi odvratio. Zatim sam mu rekao, o Ebu Katade, kunem te Allahom, da li znaš da ja volim Allaha i njegova poslanika? On je samo šutio. Ponovio sam i preklinjao ga, a on je šutio. Zatim je rekao, Allah i njegov poslanik znaju. Zatim sam obilno zaplakao i ja sam se okrenuo dok nisam prešao zid. I dok sam išao medinskim sokacima, čaršijom, ugledao sam na betajca iz Šama, koji je prodavao hranu i govorio, ko će mi pokazati Kaab ibn Malika? Pa su ljudi počeli i šaretom da mu pokazuju na meni. Tako da je došao i pružio mi pismo od kralja Gasana. Znao sam čitati i pisati, a u njemu je stajalo nakon što smo obaviješteni da tvoj drug grubo postupa prema tebi i da te Allah nije učinio u kući poniženja i propasti pridruži se nama da ćemo ti utjehu gotova viza državljanstvo i povlastice znači mnogi danas čeznu i vehnu i što mnogi danas priželjkuju ne gledajući na pozicije rekao sam kada sam ga pročitao ovo je još jedno iskušenje i to iskušenje imana Pa sam naumio to pismo zapaliti. Tako da mi posluži kao rasvjeta. Tako sam i učinio. Nije ga ostavio pod jastuk. Možda nekad zatreba. Ne. Riješio se te vesvese i te ružne pomisle kada je prošlo 40 noći od 50 koliko je to potrajalo jer on ovo opisuje kasnije došao mi je i zaslanik Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem govoreći znači nešto novo govoreći Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem naređuje ti da se odvojiš od svoje žene dodatno iskušenje i ispit. Ispit imana. Da je pustim ili šta da radim? Upitah ga, a on mi reče, da se odvojiš od nje. To jeste da joj se ne približavaš. Isto tako je bilo i sa dvojicom mojih drugova. Zatim sam rekao svojoj ženi, idi svojoj porodici i budi kod njih dok Allah ne presudi ovo kako on želi. Zatim je došla žena Hilal ibn Umeyje kod Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem pa je rekla O Allahov poslaniće Hilal je iznemogao starac. Nema sluge. Da li mrziš da ga ja služim? Ne pita da li voliš, nego da li mrziš da ga ja služim. A on reče, ne, ali da ti ne prilazi. Ona odgovori, ko žene. Zaista on, tako mi Allaha, nema živosti ni za čim. Još uvijek, tako mi Allaha, plaće od kako se desio njegov slučaj do ovog dana. Iskreni mu'mini, nije mu sve jedno. Ne može svakako. Ne mislim loše kad kažem ko žene, čuju i one i na drugom kraju zemaljske kugle. Prenosi se isto preko paltoka. Govorili su mi neki iz moje porodice da tražim dozvolu od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom svoje žene. Jer je dozvolio ženi Hilala ibn Umeje da ga poslužuje. A ja reko, tako mi Allaha neću tražiti dozvolu Allahova poslanika, alaihi sallatu wasalam u vezi s njom. A ne znam šta bi o tome rekao Allahov poslanik kada bih tražio dozvolu od njega kad sam mlad čovjek. Kaab dalje kazuje ostali smo deset noći, zatim se navršilo 50 od kada je zabranio kontakt sa nama. Zatim sam klanjao saba namaz ujutro 50. noći na krovu jedne od naših kuća. I dok sam sjedio u stanju tjeskobe koju jedino koju je Allah tebareke ve taala spomenuo i zemlja mi je postala tjesna koliko god da je bila prostrana čuo sam čovjeka koji viče sa brda sala najvišim glasom radosna vijest o Ka'b ibn Maliku pao sam na seđdu I znao i znao sam da je došao spas i izlaz od uzvišenog Allaha tako što nam je primio Teubu. Allaho poslanik sallallahu alihi vesellem objelodanio je Allahovo pomilovanje nama nakon što je klanjao sabah namaz. Pa su dolazili ljudi donoseći nam radosne vijesti. prema dvojici mojih drugova uputili su se glasnici. Čim su čuli ashabi tu radosnu vijest, odma su skočili ko će prvi do njih doći. Jer im je draga radost jedni drugih. A prema meni je jedan čovjek jahao na konju. Jedan odmah uzjahao na konja što prije da dođe. A ovaj drugi kad je vidio da će ga ovaj prestići, popije se čovjek jedan iz plemena, Eslem, popije se na brdo i sa njega povika. Pa mi je glas ovoga prije došao nego ovaj koji je doletio na konju. Glas ovog čovjeka je bio brži. Nakon što mi je došao ovaj čovjek sa radosnom viješću, čiji sam glas čuo, skinuo sam svoja dva odijela i obukao ga njima zbog radosne vijesti. Tako mi Allaha nisam imao osim ta dva. Posudio sam druga dva odijela ili odjeću, ne u ovom našem smislu odijelo i ostalo. Zatim ih obukao i otišao da potražim Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Susretali su me grupe i grupe ljudi čestitajući mi na Allahovoj milosti, na Allahovom pomilovanju. Oprosto, govoreći neka ti je prijatno Allahov, neka ti je prijatan, neka ti je beričetli i svako dobro u Allahovom oprostu koji ti Allah dao. Dok nisam ušao u džamiju, Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem sjedio je u džamiji, a ljudi oko njega. Ustao je Talha ibn Ubejdullah i pritrčao prema meni da bi se rukovao sa mnom i čestitao mi. Kab kaže, to nikada nisam Talhi zaboravio. Kad sam nazvao selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odgovorio je i lice mu je bilo ozareno, svjetlo od radosti. Raduj se najboljem danu koji ti je došao od kako te je majka rodila. Reče mu Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. A on reče, da li je od tebe o Allahov poslaniće ili od Allaha od Allaha odgovori Kaab kaže kada bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bio radostan zasjalo bi njegovo lice kao da je mjesec pun mjesec tako da se to znalo kod njega pošto sam sjeo ispred njega rekao sam o Allahov poslaniće zaista u moje pokajanje spada to da izdvojim sav svoj imetak kao sadaku u ime Allaha tabaraka wa ta'ala Allahov poslanik alaihi sallatu wasalam reče zadrži kod sebe dio imetka to je bolje za tebe a ovaj reče ashab, onda ostavljam dio koji imam, u dio koji imam u hajberu, na hajberu. O Allaho poslanice reče, zaista me Allah spasio zbog istine i u moju teobu spada to da ne govorim osim samo istinu. Tako mi Allaha ne znam nikog od muslimana da je Allah stavio na iskušenje sa istinom u govoru od kako sam to spomenuo Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kao što je mene iskušao. Uzvišen Allah. Nikada nisam naumio laž od kako sam to rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem do ovog dana i ja se nadam da me uzvišen Allah čuva i u ostatku života. ajeti koji su objavljeni o ovoj trojici su sljedeći.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 On je poslije i njima oprostio jer je on prema njima blag i milostiv. Wa ala thalathati alladhina khulifu a i onoj trojici koja su bila ostavljena po strani. To jeste čiji je slučaj bio odgođen za kasnije. Hatta iza daqat alejhimul ardu bima rahubet. Tako da kada im je zemlja koliko god da je prostrana postala tjesna. وضاقت عليهم أنفسهم i kada im se bilo stisnulo u dušama njihovim وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u njega ثم تاب عليهم lijetubu inna Allahe huva tawabur rahim on je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali jer Allah u istinu prima pokajanje i milostivje ja ijuhallazina amanu takullahe wa kunu ma'a sadiqin o vjernici bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. Ovo su ti ajeti iz sure Teube i ovo je taj događaj koji nam prenosi učesnik u njemu Ka'b ibn Malik. Kako ga je, onako kako ga je doživio i onako kako se on desio. Ovo je svima nama pouka za rad i požrtvovanje na Allahovom tebareke ta'ala putu. Na odricanje za ovu vjeru na neo, neopuštanje i neoslanjanje na dobra dijela prije učinjena kada vidimo da su ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem ovako postupili i ovakvi bili u svojoj privrženosti Allahovoj tebareke ve ta'ala vjeri onda jednostavno nam ostaje da se mi zapitamo gdje smo mi od ovoga. Ja vam opet napominjem i podstićem vas da ovu suru, suru Eteube, pročitate u prijevodu i nakon toga u tefsiru, u komentaru. Kako biste vidjeli još neke događaje opisane iz ovoga pohoda. Molim Allah te baraka wa ta'ala da nam ovo učini jednom velikom poukom, da nas učvrsti u imanu i u islamu i da nas učini od svojih iskrenih i čvrstih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin ja rahman rahim. Subhanak Allahumma bihamdika šadu la ilaha ila ente. Estagfiruka wa tubu ilaika.